بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته rizqqa baraka kirishlik sabablari degan darsimizning navbatdagisi bugun inshaalloh zaiflarga ihson degan dars o'tgan gaplashgan bo'ldik. Bugun Alloh yo'lida info ihson qilishlik degan mavzu bo'ladi. Lekin mana shu yangi mavzuga kirishigimizdan burun kechagi mavzuimizga bir ozgina bir qaytsakda va ba'zi bir ta'liqlarni aytib o'tsak. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdi: "Ibghuni fi du'afaikum fa innama turzaquna va tunsaruna bi du'afaikum." Allohning roziligini zaiflarning oldidan istanglar Zero sizlarga yordam va rizq zaiflaringlar tufayli yetib keladi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizni ulug' sahobalardan edi va faqir kishilardan bo'lgan. Shunda shu kishi shu bir o'tirganida ba'zi bir kishilar "Ey Abu Hurayra, ozgina bir dunyo bilan shug'ullanib, sal bir 3-4 so'm topsangiz bo'lmaydimi?" deb go'yoki bir kambag'alligini bir yuziga urgandek qilib gapirib o'tishganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu xabar eshitib kelib aytgan ekanki, ana shu kishilarga qayoqdan bilasizlar? Ehtimol sizlarni yurayotgan tijoratinglar, ehtimol sizlarni yurayotgan bozoringlar Abu Hurayraga o'xshagan zaif, kambag'al bechora kishilarning duosi sharofatli bo'layotgandir. Ya'ni Allohning roziligini ana shu zaif bandalarni oldida qidiringlar degan hadisning mazmuni shunga boradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Makka fathini tarixiga qaraydigan bo'lsak, Makkani fath qilishlikda mana sahobalardan Xotib ibn Abi Balta degan kishi payg'ambarimizga xiyonat qilib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilishligini juda bir maxfiy suratda amalga oshiradi. Toki Makkaga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'shin tortib ketayotganligini Quraysh xabarini topsa, tayyorgarlik ko'rsa, ana shu urush qilishlik harom bo'lgan hududda, Masjidul Harom hududida qon to'kilishligini payg'ambarimiz xohlamaganligidan imkoniyat boricha hech kimga aytgan emas va qaysi tomonga chiqishligini aytgan emas. Faqat o'ziga yaqin bo'lgan xos sahobalarga aytgan shularni qatorida Xotib ibn Abi Balta degan kishi ham bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ozgina adatdagi kishilarga bu narsani aytdi va Jibril alayhisalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir ayol kishi Muhammad alayhisalom Makkaga g'azovat qilishligini xabarini olib, Makkaga ketayotganligini xabarni olib tushdi. Ali ibn Abi Talib va Zubayr ibn al al-Awwam Madinadan quvib chiqishdi ana shu karvonni, Ana shu ayol kishini topishdi-da, aytishdiki, senda xat bor deshti. Işte. Bu ayol Allohga qasam ichdi, albatta menda hech qanday xat yo'q dedi. Aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senda xat bor deb aytdi. senda haq bor deyishdi. Payg'ambarimiz sifatlab bergan edi. Agar o'zing chiqarib bermaydigan bo'lsang, yechimtiramiz deydi. Hali ayol kishi ana shu sochini turmagidan orasidan chiqarib xatni berdi. Xatni ichida shunday bir so'z bor ediki, "Ey ahli Makka, Muhammad alayhisalom sizlarga falon kuni qo'shin tortib ketyapti. Tayyorgarlik ko'ringlar." Bu xiyonat edi. Bu xiyonatni kim qilgan edi? payg'ambar alayhissalomga yaqin bo'lgan sahobalardan Xotib ibn Abi Balta. Bu yerda zaiflikka ishora bor, kechirimlikka ishora bor, Alloh taoloning mag'firati kengligiga ishora bor. Hatto olib kelishdi va xatni Xotib ibn Abi Balta yozganligi aniq bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Hazrat Umar so'radi: "Ya Rasululloh, da'ni adrib unuqa." Ruxsat bering, chof tashay buni dedi. Albatta u dedi nifoq, munofiqlik ishini qildi dedi. Tijoratdagi siringizni birovga aytib qo'ysa, qancha xafa bo'lasiz? Yuzdagi ba'zi bir narsani qo'shni bo'lib qolsa qanday xafa bo'lasiz? Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirini oshkor qilyapti, Rasulullohga xiyonat. Bundan katta xiyonat bo'lmaydi. Biz nima qilardik shu o'rinda? Biz Hazrat Umar aytgan ishni qilar edik. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, qo'ying" dedi. u ahli Badrdan dedi. Ya'ni ana shu ya'molu mashiyatum qad degan Alloh birinchi mana shu kofirlar bo'lgan g'azotda qatnashgan Badr ahliga endi xohlagan ishinglarni qilinglar, sizlarda hamma gunohlarlar kechirildi deyilgan. Shular qatorida edi. U Badr ahlidan dedi. Ehtimol uzri bordir dedi. Xotibni chaqirib kelishdi Ibn Abi Balta roziyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'radilar: "Ey Xotib, munofiq bo'lib qoldingizmi?" Nifoq bormi hali bizda deganda, "Ya Rasululloh, nifoq yo'q" dedi. Men oilamni, bola-chaqamni o'ylab turib qilgandim bu ishni dedi. Musulmonlar Makkani tashlab Madinaga hijrat qilib ketgan paytda uy-joyi, bola-chaqasi, mol-dunyosini tashlab chiqib ketishgan edi. Men bilan hijrat qilib kelgan muhojir birodarlarimni oilasi, bola-chaqasi, uy-joyi, mol-dunyosi qolgan bo'lsa, ularning urug'lari bor Makkada. himoya qilib turishadi har qalay kofir bo'lsa ham. Makkada birodalar, mana musulmonlarni hisor iqtisodiy deyiladi. 3 yilga musulmonlar bilan kofirlar oldi sotdi qilmaslik, bir tijorat muomalarini yo'q qilib qo'yishgan. 3 yil ochlikda qolib ketgan musulmonlar. Endi Banu Hoshim, Banu Abdumanof va Banu Abdul Muttolibni 3 ta urug'ni musulmonini ham, kofirini ham ajratib qo'yishgan Quraysh. Endi qarangki, haligi qabilachilik, urug'chilik degan ta'assubni ana shu qabiladan bo'lgan odamlar musulmonlar tufayli azob chekishyapti, lekin kofirlari ham urug' bo'lganligi uchun chidab turish bergan ekan billar. Senlar musulmon bo'lgan uchun qiylanishyapsan, biz musulmon emasmiz, tijoratimizni qilaverik demasdan urug'chiligiga ta'assub qilib billa turgan ekan 3 yil mashaqqatda. Kofirlar birodarlar. Ana shunday ulg'olaringlar bor sizlarda. Meni Makkada kelgindi bo'lganligim uchun birorta oilamni, bola chaqamni himoya qiladigan himoyachisi yo'q. Men zaif odamman. Aytdik, zaif deganda musofir odam ham zaif deb tushuniladi. Shoyat mana shu xatimni o'qib Qurash xotin bola chaqamga ozgina bir rahim shafqat qilamikin degan niyatda yozgan edim. Munofiq bo'lganim yo'q dedi. Ana shu zaifligi tufayli, mana shu uzri borligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechirdi u kishini. Birodalar, zaiflarga uzr bo'lgan ekan, zaiflarning holi yetilingan ekan. Zaiflarni ko'yni ovlangan ekan. Zaif degani quvvat degan narsani aksida deb aytdik. Kambag'allik zaiflik, yosh bolalik zaiflik, kasallik zaiflik, musofirlik zaiflik. Xullas, ro'parasida turgan odamda qaysi bir kamchiligi bo'lsa, ya'ni shunday kamchilikki, uni ixtiyordan tashqari. Shu kamchiligini tuzatishga harakat qilishligi va sabr qilishlik ularga qilingan ihson bo'ladi. Bu qilgan ihsonimiz albatta o'zimizga foydasi bo'ladi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, ollohni roziligini kambag'allarda, zaif bo'lgan kishilarni oldidan qidiringlar. Birodarlar, tepa o'tib ketavermaylik. Yetim bo'lsa, a buni orqasida поддержкаsi yo'q, buni tirishtirib olsa yoki yondirib olsa bo'ladi degan narsa kelmasin. U Robbisi bor. Lekin ne qilaylikki, biz odamlar kimga dardini aytishni bilmaydida Biro kelib zulm qilib ketsa, odam istaydi haliga zolimdan haqqini olishlik uchun. Kimga yig'lashni bilmaydi birodarlar. Qo'lini ochib turib, Parvardigor shu banda menga zulm qildi. O'zingga qo'ydim deb qo'yganida Alloh azza va jalla qodir edi. Lekin biz kimga suyanishni ham bilmaymiz. Kimga dardimizni aytib, kimga ishonishni ham bilmaymiz. Odamlarda eng hurmatlisi bo'lmoqchi bo'lsang deydi ulamolar. Taqvodor bo'l deydi. Odamlarda eng kuchligi bo'lmoqchi bo'lsang, tavakkul qil deydi. Tushunalingmi? Tavakkul qilsangiz, sizdan kuchli, sizdan boy odam yo'q. Taqvo qilsangiz, sizdan hurmatli odam yo'q. Birodarlar, taqvo egalarini odamlar xor qilganda ham Alloh azza va jalla aziz qiladi. Inna akramakum indallohi yatqakum. Allohning huzurida sizlarni hurmati balatroqlar, taqvodorlaringlar dedi. Alloh sizni hurmat qilgan bo'lsa, bandasi xor qila olmaydi. Dalil keltiraymi? Biz hammamiz kerilib yuramiz hajga borganda. Qatdan keldinglar desa kim deymiz? Qatroatinglar Buxoriymiz deymiz. O'sha bobomiz Buxoriyda yurtidan hadab chiqargan. O'sha Buxoro. Odamlarni xor qilib, behurmat qilib hadab chiqargan edi. Alloh aziz qilgan kishi ekan, taqvodor bo'lgan ekan. Buxoroligimiz bilan ming yildan beri faxrlanib yuribmiz. Alloh hurmat qilsa, birodalar, bandasini xor qilgani, bandasini xo'rlagani hech narsa emas. O'shuning uchun hurmatni ham Allohdan istash kerak. Bobomiz Buxoriy birodalar, yurtidan haydalib ketgan, sig'magan yurtiga. Lekin taqvodor bo'lgani uchun Alloh qiyomatgacha mana zikr qilinadigan kishilar qatoriga qo'shib qo'ydi. Yer yuzida Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadigan eng mo'tabar kitob bu Sahih Buxoriy. Nimasi uchun berildi bu martaba? Boylik uchunmi? Chiroyi uchunmi? Taqvosi uchun berilmadimi? Demak, Allohning huzurida hurmati balandlarimiz taqvodorlarimiz. Shu ozgina havo kirgizsa yaxshi bo'lardi. Ochib qo'ylar ozgina. Demak, zaiflarga ihson qilaylik. Bu bizga kerak ekan. Bizga kerak ekan. Mana bugungi mavzuimizga o'tadigan bo'lsak, bu mana Allohning yo'lida infoq ihson qilishlik. Qorakalar qachon qorasa infoq ehson haqida gapiradi deb ba'zida shu masjidni bir obodonchiligiga yoki qandaydir bir sabablar bilan bir pul yig'ishlikka ishora qilinadigan bo'lsa, qandaydir yuzimizda yengil tabassum paydo bo'ladi. Qora akalar shu ehsondan gapiradida deb. Men ham hozir ehsondan gapiraman. Faqat bu ehson o'zinglar uchun ehson. Mana aytyapmiz, aka hamma darslar Alloh taoloni buyurgan buyrug'i. Bu Qilishimiz shart, lekin shu ishni qilsanglar, cho'ntagilarga baraka keladi desa, endi qilamiz bularni. O'shuning uchun ehsonni ham rizqimizga baraka kirishiga sabab ekanligini eshitib qo'yaylik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning Saba surasida aytadi: "Astagfirullah va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu va huwa khayrur roziqin." Mana bitta oyat. Qaysi bir narsani Alloh yo'lida infoq qilar ekansizlar, bas u orqasidan albatta erchib keltirguchidir va Alloh rizq beruvchilarni yaxshirog'idir. Demak, cho'ntagimizdan chiqdimi? Albatta erchitib keladi orqasidan deyapti Alloh taolo. Hovuzingizda suv bo'lsa, hovuzga suv kirib chiqib ketadigan bo'lsa, paqirda olsangiz, suv ozayadi, o'rniga nima kiradi? To'lda turgan bo'lsa, suv kiradi-da, naradan chiqib ketaveradi. Demak, ozayib qolishidan qo'rqib, hovuzdan suv olmayotgan paytimizda suv kirmaydi unga. kirli, nereden çıkıp chiqib ketaveradi. Pakırda olib, agar o'timizga shashganimizda, eshigimizga shashganimizda bizga qoladi 10 nagir bo'lyapti suv. Birodarlar, Alloh yo'liga infoq ehson qilsak, bizga kelishligiga sabab bo'ladigan ishni qilib biz. kafolatlab alayım Tushunalingmi? Ibn Kasir aytadi: "Yahlufu alaykum fid dunya bil badal va fil oxirati bil jazoi va thawab." Ibn Kasir mana shu oyat sharhida aytar ekanki, berganingizni o'rni albatta to'ladi va oxiratda ulug' ajrga ega bo'lasiz Dunyoda o'zida ham sizlarga keladi, dunyoda o'zida ham olasizlar, yana mana aytayapmiz, istig'for etsak oxiratda olamiz ajrini, lekin dunyoda avval olamiz. Dunyoda ham olasiz, oxiratda ham olasiz. Imom Roziy aytadi, kim infoq qilgan bo'lsa, o'rniga kelishligi shart bo'lgan ishni qildi. Bu aytdi, suvni oldingiz, ozaydimi o'rniga suv keldi. Agar olmasangiz kelmaydi. Bermasangiz kelmas ekan. Hadis qudusida keladi, odam bolasi, anfiq unfiq alayk. Infoq qil deydi. Men ham senga infoq qilaman deydi. Ber deyapti, olasan deyapti. Bitta onarni ber deyapti, 9 ta kelganda 10 ta bo'lish kerak deysan deyapti. Biz bitta bir ikkita olsak ham boshimiz osmonga yetadi akalar. Ular bitta berib, to'qqizta bersa yo'q, 10 ta bo'lish kerak deydi. Mana Alloh taolo Qur'on Karimda marhamat qiladi. Astagfirullah billah ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati maktasabtum va mimma akhrajna lakum min al ardi va la tayammamul khabitha min tunfiquna va lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi va alamu anna Alloha ghaniyun hamid. ash ya'idukum al faqra va ya'murukum bil fakhsha Vallohu ya'idukum mag'firatan minhu va fadla vallohu wasi'un alim. Oyat qarang. Bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, bir nechta odamga maslahat solasiz. Agar esingiz bo'lsa. Esingiz bo'lmasa bilganingizni qilasiz. Bir musulmon bilan musulmon bo'lmagan odam bir suhbatlashib qolganda aytgan ekan, bizning Qur'onimizda har bitta narsaga javob bor. desa, hamma yoqqa javob bormi? Absolutni hamma yoqqa javob bor debdi musulmon. Shunday bir ishonch lahjasi bilan. Hali aytibdi mana endi seni yasayman debdida bir Qur'onda bo'lmagan narsani so'rabdi. Misol kompyuter haqida so'rabdi deylik. Falon kompyuter mana ishni qana bajaradi deganda, yo'q bu shunga javob. Mana seni ushladim deganda haligi musulmon boyagi ishonch bilan aytibdiki aytaymi bizni qur'onda nima deyilgan debdi. Aytaymi nima deyilgan debdi. Ayt desa, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun degan. Bir narsani bilmasanglar, biladiganlardan so'ranglar degan degan ekan. Ya'ni bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, biladigan odam bilan maslahat qilasiz. Shundaymi? Esiz bo'lsa, chunki Alloh taolo buyuryapti, aqling yetmaydimi maslahat qil deyapti. Man shovaran narsa malakul qurahum deyladi. Kim odamlarga maslahat qilsa ishini, biladigan odamlarga, ularda aqliga ega bo'pti deydi. 1 kilo aqli bo'lsa, 5 ta odam bilan 5 ta kilo aqlda egasi bo'lyapti. Mana maslahat so'raymiz aka. Pul topishlikka yoki boshqa narsaga. Shu maslahat so'rayotgan odamlarimizdan eng ishonchlisini gapini olamiz. sal qitmiriroq. va hazlashib ham qo'yadi ancha muncha. Maslahat berib qon tushirib ham mumkin. Bu uchinchisi haqiqatan gapini havoga tashlaydigan odam emas. Ishonchligini gapini olamiz. Mana endi keldik uch to'shkasiga. Cho'ntagingizdagi pulni sadaqa qiling bir qismini desa, shayton nima deydi? O'zingchi deydi. Robbimiz nima deydi? Bersang qaytarib mendan oladigan narsani sababini qilsan deydi. Ber, olasan desa shayton bema, kamib qoladi deyapti. Biz kim gapini olamiz shu yerda? Ali roziyallohu anhu bergan ekan, dona olibdi. Bo'lmasam bir dononorga ega bo'lardi. Bir dononor zo'rg'a topib uyga olib kelyotdi. Fatima onamizga. Bitta onani beraman, o'zi bitta demagan ekan, bergan ekan. Shayton deydi Alloh taolo. Sizlarga ikkita narsani deydi, va'da qiladi deydi. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr. Kambag'al bo'lib qolasan, bema deydi. Va munkarga buyuradi. Kambag'al bo'lib qolasan deydi, gunohga buyuradi. Endi Alloh nimaga buyuradi? Vallohu ya'idukum mag'fira va fazla. Alloh gunohingizni kechirishligini va'da qiladi va fazl ko'paytirib berishligini va'da qiladi deydi. Shayton ikkita narsa va'da qilyapti, Alloh ikkita narsa va'da qilyapti. Shu o'rinda kimga gapini olyapmiz hayotda ko'proq insof bilan aytaylik. Kamayib qoladi deyapmiz. Chunki rizqni o'zimiz topyapti deydi. Rizqni o'zi topayotgan odamniki kamib qoladi, to'g'ri aytyapti u. Rizqni Alloh beradi deydigan odamniki kamaymaydi. Tushunarlimi? Bu tavakkuli zaif bo'lgan odamda bo'ladi bu narsa. Rizqimni Alloh beradi deyotgan odam bersam Alloh beraman deyapti. Robbim Innahu la yuflihul miyad. Alloh ahdiga nima qilmaydi? Xilof qilmaydi, va'dasini ustidan chiqadi. Demak, berma deyotgan kim ekan? Ber deyotgan kim ekan? Chiqaramizda u ham qachon shu kelganda oldingizga. Olib turib sarig'ini istaymiz. Sarig'ini ichidan g'ijimrog'ini istaymiz. <laughs> Vaholanki birodarlar, o'sha qolgani bizniki emas. ketgani uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarni birida qo'y so'yib tarqatdida da oshxonamizga kelib, o'zimizga ham biror narsa qoldimi dedi. Ha, Rasululloh dedi oshxon xursand bo'lib, bitta qo'li qoldi o'zimizga dedi. Dedi, a estikkina shu bitta qo'li o'zimizga tegmabdida degan ekan. Ya'ni berib yuborganimiz hammasi bizga o'tibdi-yu, shu bitta qo'lga javob beramiz ekanda, bitta qo'l bizniki bo'lmabdida deyapti. Endi birodarlar, ulamolardan bittasini shagirdi 30 yil o'qigan ekan domlasida. 30 yil. 30 yilda nimani o'rgandingiz desa, 6 qator narsani o'rgandim degan ekan. Shundan ba'zlarini aytib beraman, hammasini aytsam vaqt ko'p ketib qoladi. Nimani o'rgandingiz desa, birinchi qator va ma min dabbatin illa alallohi rizquha. Oyat. O'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning qo'lida ekan, shuni tushundim deyapti. Voy zo'r narsani tushunibdi 30 yilda. Biz 30 minutda 600 ta narsani eshitib ko'ramiz. Lekin menga olib kelishlik yo'q bizda. Rizqim Allohning zimmasida ekan, rizq haqida g'am qilmadim deydi. Zo'r narsani tushunibdi. Eng asosiy narsani tushunibdi. Agar rizq bo'lsa, shu rizqni gapiryapsiz hadi. Rizq nimaligini tushunib olsak, ibodatda eng huzur halovat topamiz. To'g'rimi? Jumaga taqab bormaymiz. Ikki rakat o'qib turib qochmaymiz. Rizq Allohning uyida masjidda ekanligini tushunsak, ibodatda huzur bo'ladi bizda. Ikkinchisi nimani tushundingiz desa, innamal mu'minuna ikhwa ekan dedi. Mu'minlar aka-uka ekan. Birorta mu'minga qalbimda g'illag'ashlik, gina kudurat qoldirmadim dedi. Bu qalb xotirjamligi. Yana nimani tushundingiz? Hamma narsani har kimni do'sti bo'lar ekan dedi. Meni do'stim ibodat ekan dedi. Dunyodagi hamma do'stlarim qabrda ustida qolar ekan. Lekin qabrda qiyomatda sirotda men bilan turadigan do'stim faqat ibodat ekan. Ibodatdan boshqa narsani do'st tutmadim deyapti. Yana nima tushundingiz? Hammani uyi bo'lar ekan deyapti ustoziga, shagirdi. Meni uyim qabr ekan dedi. Shu qabr degan uyimni obod qilishlikka bel bog'ladim deydi. Buxoriy olmagan ekan birodarlar. Imom Buxoriy kundamut qo'yib, devor ko'tarib, starapul tortib, lampa qoqtirmagan ekan. chodir qo'lda o'tib ketgan ekan. U kishi faqat qabrga opishib ketadigan narsani jamg'aragan ekan. Qabr ekan uyim, qabrimni obod qilishlikka bel bog'ladim dedi. Akalar solayotgan uylarni miqini pulini o'tkazdinglarmi qabriga? Sogan uyingizni qilgan, xizmatini qilgan ustalarga bergan ovqatingizni yarmini qabringizga o'tkizdingizmi degan savolni o'zimizga berib ko'rsak, uyalib ketamiz. Biz hammamiz faqirmiz. Hammamiz faqirmiz. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytyapti bitta qo'li o'zimizga tegmabdida deydi. Demak, bizning uyimiz kim ekan? Qayer ekan? Mana uy solyapsizlar birodarlar. nechi yil yashamoqchisizlar shu uyda? Boringki, mana shu bir 20 kirgan bola otasi uy solib bergan bo'lsa, boring 70 yil, bor 50 yil yashab toshib ketsa, lekin qiyomatgacha necha yil turadi qabrida? Albatta 50 yildan ko'p bo'ladi inshaalloh. To'g'rimi? Qarshi uyda obod qilyapmiz biz. Yana nima o'rgandingiz desa, hammani xaridori bo'lar ekan deydi. Meni xaridorim Azroil ekan deydi. Hadislarda kelar ekan, Azroil alayhisalom har bitta odam bolasini peshonasiga kunda 5 mahal ro'bora kelar ekan birodarlar. Agar namozga beparvo yurganlarimiz bo'lsa, hammasini shomga qo'shib o'qilar ekan. ko'zini katta ochib qo'ysa, namozni 5 vaqtiga bejiz bo'lmasa kerak, vallohu alam. 5 mahal kelar ekan. Lekin o'zi ham bilmasan yakami joni qachon olish Alloh oling deganda olib ketaverar ekan. O'sha xaridorim kelganda tayyor turishni o'rgandim deydi. Ketdi deganda ketdi deb keta olgan Shu aytilgan ba'zi narsalar ekan. Shuning uchun uy solyapmiz, e, to'playapmiz va hokazo. Alloh yo'lda berganimiz o'zimizniki. U oxiratga o'tkazib nasib bo'lib qolmayapti, birodarlar. Dunyoda avval naq olasizlar, keyin oxiratdagisi nasib bo'lyapti. Mana hadis sahih Muslimda keltirilgan ekan. Alloh azza va jalla aytadi: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ya odam bolasi, biz ishdan olmayapmiz-da. Shu rahmikin degan narsa turib qolyapti-da, Alloh o'zi saqlasin. Ey odam bolasi, infoq qil-da deyapti. Men albatta senga infoq qilib beraman qaytarib deyapti. Ishon olmayapmiz shu yergachi. Kerakli darajada. Mana Imom Buxoriyda keltirilgan hadis ekan, قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم اعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعطي ممسكا طلفا Ishanoringlar, birodarlar, sahih hadis. Alloh taoloni yaratgan har tong otganda osmondan ikkita farishta tushadi. Bittasi bir so'zni, ikkinchisi bir so'zni har kuni aytadi deydi. Bir gapni gapirsak, e, tobada hozir farishta omin deb olmasin deymiz-a? U farishta omin demaydi, o'zi duo qiladigan duo ekan. Nima ekan? Bittasi aytar ekan, Parvardigor, seni yo'lingda infoq qiladigan deb pulini orqasiga qo'yib, ko'p etirib qo'y. ikkinchi farishtalar ekan mumsiy deb moliga doim talofat berib tur deydi. Duo qilib turar ekan ikkita farishta birodarlar. Infoq degani albatta falon pulni tushunmaylik, bir so'm ham infoq, bitta ham infoq. Har kim cho'ntagiga qarab qodir bo'lganicha. A bo'lsa biz ham qilardik, emas akalar. Infoq faqat boylarning ibodati emas. Kambag'allar qilsa ham bo'laveradi. Faqat odatlanish kerak bu narsani. Xususan mana shunaqa bir zakot berganda qurbonlik qilganimizda, xayr ehson qilganimizda akalar, o'g'il farzandlarimizni yetalab olaylik. Otalari Alloh yo'lida infoq qilayotganligini ko'rsin. Go'shtni bering, olib kelib qo'li bilan bersin, o'rgansin shu narsani. Olavermasdan. Tushunarlimi? Berishni o'rgansin. Chunki bersa Allohdan olar ekan. Bolangizga rahmingiz kelsa, olishni emas, berishni o'rgating. Robbisi bersin unga. Ilm va ihson haqida gapirsak gap ko'p, birodarlar. Alloh alam kifoya qilsa kerak. Inshaalloh keyingi suhbatda juda bir zo'r dars bu ham tafriqul qalbi ibadatillahi taala degan mavzu bo'ladi. Qalbni Allohning ibodatiga bo'shatib qo'yishlik degan mavzu bo'ladi. Bu juda bir shirin mavzu. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, quloq qolmasanglar uni ham aytib beramiz inshaalloh. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh